الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نكهوال الله جل شأنه بالصلوات سلامنا نشمل ينيك محمدا صلى الله عليه وسلم draga moje braće i sestra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puno mi drago da sretim sa vama večeras. A ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da budi naš sjelo korist za sve nas. I da nas pomogni. I da nas pijeći naš susrat ovaj kao dobra djela na sudnjega dana. Draga moje braće i sestra. Mi i sve muslimani čekamo lijepi dana. Lijepi dana koji sve musliman voli. Čak djeca koji ne znaju išta oko post, oko taravija, oko dobra dijela, nima puno drago. Jer Allah subhanahu wa ta'ala učinio ta ljubav u naša srca. A pogotovo noć koji prije Ramazana. Kada mi sve posmatramo mlažak čeka mu je li sutra Ramazan ili nije. To je lijepa, lijepi dani. To je kao sajam za dobra djela. Allah dao posebne stvari za ta mjesec. Džennet sve vrata budi odvorena. A džahannam zadvorena. Sve vrata od džahannam zadvorena. A šajtani povezani. Zavezani. A obskrba kod mu'min ima dosta veričet. A ima još nešto lijepo puno o taj mjesec. To je lejlatul qadr. Noć qadr. koji je bolje od hiladu mjesec. Koju pogodi ovaj, ova noć i pogodi da učini dobra dira dosta i dobra ibadat, to je njemu veliki hajra i veliki savaba. A koji skračan, koji, skra, koji budi gubit, gubitan u taj noć. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari život. Da ne stikne u taj Ramazan samo. Da mi postimo puno Ramazana. Da nam podari puno dobra djela. I da budemo u Allahu za zadovoljstvu. Moj večerasni govor ne vezano za propis Ramazana. Jer puno čuli za to. Ali ja hoću da pričam da mi imamo korist od taj Ramazan. I šta je uloga Ramazanu izgradnja islamijski umet, naš umet, koji mi puno volimo i volimo uspjeha i pobjeda za taj umet. Draga moja braća i sestra, ne lahko da izgradiš jedna izgrada. To je teško. I teži kad hoćeš da gradiš velika izgrada i da budi jaka, a još lijepa. To je koji gradi jedna izgrada, a šta su koji hoće da izgrada jedan umet. A pitaj ti ljudi koji su bili razlog za hajr u naš umet i pitaj ti istoriju, istoriju Islama. Jer i naš umet hajro umet, najbolji umet. U surat Ali Imran u 110. ajet kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kuntum hajra ummetin uhriđat li nasi. vijest narod najbolji od svih koji se ikada pojavili. Gdje živi ovo umet? Hajde zamisliti malo da naštiramo da kao mi živamo u jedna izgrada pod naziv Islama. Ta izgrada ima dosta spratovi, ima dosta sobi. A naravno ovo izgrada ima temelji i poslanika sallallahu alaihi wasallam iskoristio riječi grada u hadisu koji bilađi Buhari i Muslim od Abdullahi ibn Umra radijallahu anhu rekao Boži poslanika sallallahu alaihi sallam da Islam je izgradan na pet temel, na pet. A mi znamo ovaj hadis, ali ja hoću da malo maštiramo da mi razumijemo ovaj hadis. Bunijel islamu ala hams. Islam izgrađan na pet. شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله توي شهادة كوي مزنام إقامة الصلاة وبابلين نمازة إيتاء الزكاة بلاتمو زكاة وصوم رمضان بوست رمضان يسس رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا لحج بيت الحرام ومكة كوي إمام موجود. Hajde zamislite, braća, za ovo pet temelj koju nosi ta izgrada, ako jedan temelj od ovi punu ima neki slabost. Ili fuž. Kako će biti stanja izgrada? To je katastrofa. Pa prema tome, draga braća, da mi razumijemo sad šta je opasnost ovaj tena, to je preprema za komplet naš umet. A kako ćeš razumjeti, to je predbrema, kako ovaj izgradnija mora da vratimo u istoriju Islama. Vratimo nazad od druga godina, hijđarskih godina, od tačino mjeseca Šaban. Način stvari koju mora da učimo i zapamtimo. Način da Allah subhanahu wa ta'ala propisio post Ramazan u druga godina i tačno u mjeseci Šaban. I kad gledaš još, nać još tri stvari u ta mjesec, koje će imat veliki uloga. Drugo, znači, bio postarama sam propisan u ta mjesec, otačno drugi dan čaban, a bila naraženija oborba na Allahovom putu protiv nevjernici. Bio prije toga izon dozvola za borba, ali od ta mjesec naraženja, boriti se protiv, boriti se na Allahovom putu protiv koji se bori protiv vas, a ne mojte učiniti zolom. To je suratul Bahar. To je drugi dogožaj. Treći, po polovina Ramazana je jedan dogožaj koji mi znamo, ali možda puno naznaju o koji period. U polovina Ramazan bio, bio treba da ukreni sve muslimana od kibla koja bila, bio musliman klanio prema Bejtul Mahdis i Ursalim, a mora da okreni prema Kabu. A četvrti stvari, to je zakat. Propisan zakat u Mekka, prije Hidjara. Ali ne bio propisan kako da mi platimo zakat. Jer zakat ima svoj propis. Kad imaš imetak, koliko jedan nisab, i prošlu godina dana mora platiti toliko. Kad imaš zlato, toliko kad imaš poljoprivreda toliko, kad imaš šta ja znam, sve ima detaljni bio propisan kako tačno platimo za kad. Od tam je četiri naređenja, borba, post, plati za kad i kreni prema kaba. Kako će prihvatati muslimana? Hoće imati dvomlja u srca? A to je priprema za nešto veliki puno i mora da mi razmislimo tada musliman nemaju pojma šta će biti, da li jer ne znaju gajb. Ali Allah subhanahu wa ta'ala koji sad pripremi naš umat, šta će biti od sedamnesti dan taliki događaj koji je borba bitke ne vetri. A to je velika borba koja je imala dosta uspija, a to je ne kraj. To je tek početak. Težak put težak put makadam iskušenja bit će još puno borba bit će puno zadatak bit će puno propisi još puno propisi još naređenja od Allaha raditi ovaj, ne smijete raditi ovaj i šta će raditi musliman, pa onda mora da mi razumijemo ove stvari, da znamo tačinu oluga Ramazana, tačinu kako će promijeniti onaj život, jer Ramazan ne samo post da pri, precizno sad pričamo šta radi Ramazan da pripreme naš umet. Tri stvari tačno hoćemo da mi pričate. Prvo čistoća. A ne čistoća za neki tijelo ili voda, ne. To je bukvalno mi razumijem. Čistoća za redovi muslimana. Naša redove mora da čistimo. Drugo, posebnost. Mora naš umat da bude posebni po određeni propisi da ima razlika između naš umat i drugima. Tri odgoj, znači četiri stvari, čistoća i posebnost i odgoj. Objasnimo ove ovaj što sam rekao. Prvo, kako da razumijemo čistoća za ridovi naša? Puno musliman koji je samo zvani kao musliman. Tako rožan našu sebi imam Husu i Hasu i Mehu, šta ja znam, a nema pojma oko Islama, a ne nosi ništa od briga muslimana. A sad mi smo u vrema lahkoća, a kad budi vrema teškoća, bit će sve jasno. O vrema lahkoća sve kažu, mi smo takav, mi smo nakav. O vrema lahkoća, neka svaki sam sebi se zove šta on oči, ja sam muđahed, ja sam sablio onaj, ja sam bin Laden, ja sam hatab, ja sam i šta ja znam, e kad budi borba na Allahovom put, bit će jasno koji taj, koji bi jeo iskren, koji ne. Pa stvari će biti jasna kad budi teškoća, kad budi narađenje, kad budi propisi. Pa mora da bude naš safije čvrst, nas, naš red je čvrst, a neće biti čvrst osim koji bi jeo iskren u imanu. A neće biti iskren u imanu bez imanijski priprema. Zapamtite ovaj izraz. Imanijski priprema. Jer proći period, e naditi svašta, a ti ćeš reći, e, čuli smo prije u drz, da smo treba neki imanijski priprema, a nismo čuli. Put i dug ima dosta tiškoća i iskušenja. Mjesec Ramazan, braćo draga, veliki ispit za čistoća naša redovi a koji će uspjeti blago njemu. Blago njemu koji će uspjeti. A koji će nositi teret u Ramazan, može da nosi teret dali. A koji će propadati, teško njemu. Neće njega izračunati sa nama. I da budi ispit ispravan, i da kažem mu da je to ispit mora biti težak. A Ramazan je težak, ješ težak. Kad mi gledamo u, u njegovu stvari, vidit ćeš. Prvo, tiskoća dolazi u Ramazanu u, u koji stvari, u koji svrh. Prvo, to je farz. A priroda ljudi ne voli obaveza. Hoće da budi slobodan. Također, to je nis postiš jedan dan, sedam dana, to je 29 ili 30 dana ne prekida. A opravdanja o njemu određena, nikako ti hoćeš. Ne nariš neki izgovor i kariš, neće postati sutra. A još nešto, možda doći Ramazan u vrema sparina. A dug dan, a tako mi čekamo ovu godina. I možda još dolazi neke tiškoće da imaš gužva od obaveza. I moraš da postiš. A to je određen mjesec. Ne možeš da postiš, da zamijeniš, zamijeniš ovu mjesec. Da kažeš, ja ću postiti ovu mjesec, a, e, šaban rismu. Ja ću postiš, ja ću odgoditi post kad budi zima. Da budi mene lakši i još ti skoča pitanja glad koji nauči da hapa stalno di papa i koji hoće da pije stalno i da pustiš žena u pitanje odnosa, sve to je zabrana. A to je ništo teško. Još nešto, dvoje ponašanja u Ramazanu. Bilaži Buharija i Abu Dawud i Ahmed rekao poslanika sallallahu alaihi sallam koji, ne pusti, koji neće postiti laž i rad u njemu u drugim ruajet, da pusti džahla, ponašanja džahila, ne, Allah njemu ne treba da ti pustiš, da pusti njegova hrana i njegova pića. Allah njemu treba dvoj post. Kad tako ponašaš, da ti lažiš, da ti ponašaš kao džahil, to je nevalija. Ništa od toga. Prema tome, Ramazan je težak ispit. Pa, ako uspiješ, bit ti sposoban da nosiš amanet i da budiš od kandidata koji će nositi terit umet. Ako propadat, salamu alaikum, nama tebi ne treba. Gledaj ti koji zgubi njegov dan u Ramazana, cijelo dan ili gleda televizija, ili ispred kompjuter, ne neteš čat i svašta. Ili ima nešto smiješno da, na, na igrica. Ja sam prije mislio da igrica ovo je samo djeca koji se igraju. Međutim, naša katastrofa, stari braća i, i svašta, dan i noć samo igrica, ne, ne, ne. Znači, biti na kompjuteru, će biti na mobilu, šta ja znam. Pa ima neki kolo, koliko ima mogućnost da cijelu dan spava u Ramazanu. Kako riku spava, to je maša Allah. Pa mi hoćemo, draga braća, da mi uspimo o taj dani, Hoći da mi se pripremu u sebi prije Ramazana, zbog toga sam bio namirno danas da pišam oko Ramazana, da imamo neki preprema za to. Neko će pitati, ko sam ja da ja možda izgradim naš umet? Ko sam ja da može ništo pomognit? Ja sam toliko šta ja znam, ja kažem, koji je naš umet? Naš umet sastaju se od porodica, od pojedinaca. Pa kad ja uspim sa mojim žena, sa moje djeca, sa moje rodbina. Insistiram da mi postimo kako treba na tu i naš umut. Kad ja i ti i komšija i rođak, šta ja znam, insistiramo da mi postimo kako treba, ma to je početak korak za naš umet. Pa prema tome, draga braći, Ramazan je dobar čistoća za naš. Dobar čistoća da koji će uspjeti da posti kako treba, ne misli da oni uspiju i završena priča, ne. To je poput neku je prošao neku ispit, da idi sljedeće godina. Kad uspiješ o, o, o, o, osnovna škola, idiš na srednja škola, pa poslije toga fakultet, pa poslije toga magistar, pa tako, tako, isto u dunjalu. Uspiš u neke iskušenja, idiš dali, ali ja neće, Allah neće pustiti, mora da tebi digni u viši stepeni. Znači, prvi, uloga u Ramazan, čistoća naša redu. Drugi, učini Ramazan da imamo razliku između nas i drugi umeti i drugi vjera. Muslimani ima njihov mentalitet, posebno. Njihov, njihov običaj, njihov ibadat, njihov izgled. Ali lijepo da mi imamo nešto posebno prema drugi. A islam insistiru za to. Poslanik sva sada insistiru za to. Pa vidiš recimo u prva godina u Medina, Nije bio tada post e, mjesec Ramazana, ali tada ljudi posti deseti dan od Muharra, mi kažemo Ašura. A bio tada farz na musliman. Bilađi Buharija i Ibn Abbas radijallahu anhuma da poslanik sallallahu alaihi sallam kada je došao u Medinu, vidio je Eurija posti deseti dan od Muharrama. Pa je rekao šta je to? Kažu to i dan dobar. E, mi, mi smo čuli da Allah subhanahu ta'ala E, i spasio i Musa i njegov narod od faraon. Pa je zbog toga postio Musa alejselam. Poslanik sa selam se rekao, kaže ja sam preči da postim. Pa je postio i naredio muslimana da posti. Pa kada je došao druga godina i bio propisan mjesec Ramazan, rekao muslimani, dobro, nama sad Ramazan i post. A Ašura, mi kažemo Ašura za 10. san, dan od Muharrama, rekao koji hoće da posti, nek posti, a koji neći, kako noći. Znači, nakon bio, kad nakon propisan Ramazan kao propis, ima posebnost za naš umat. Jer mi ćemo postit poseban mjesec koji samo mi koji postimo. A posle toga došlo, kako sam rekao, da okrenemo prema Qibla, pa znači imamo još nešto posebno za nas. To je osjećaj dadni viši mora, moral za naš umet. Kad ti osjetaš da ti imaš neki specifičnost, imaš nešto posebno, to je nešto ponos. Mi postojimo tako, to je naša vjera. To i mi držimo ta vjera. Mi, mi, mi, mi, mi ponosni ta vjera. Pa, pa, pa budi pojači naš moral. A kad pojačimo naš moral, to je najbolji faktor da imamo pobjeda. Pobjeda, draga braća, ne samo oružje oružja ovaj zadnji, jer ima dosta vojska koji ima dosta oružja, a budi poraženi. Jesu vallahi. Jer prvi boraz dolazi u srca, ne dolazi na, na teren, dolazi prvo u srca. Pa kad zgubiš moral, zgubiš sve. Pa Ramazan je razlikovanja i koji posebnost kod nas je razlikovanje sa drugima, dadne nama veliki moral. Pa umet koji usjeti da ona pripada drugi ummet ili slijedi neki ummet neće imat nikada neki uspjeh. Ummet koji stalno ponaša kao drugi ummet, Allah mi to je poniženje. Ummet koji njehova omladina samo gledaju moda šta oblači kafiri, kako način jedenja, kako njehov pozdrav, kako njehov način za život, kako njehov nađasat, to je ummet, kako će imat ponos, draga braćina mi smo pripada Allaha i njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, poštimo njegova narađenja, dadnimo prednost za Allahova i poslanikova narađenja, a to je naš ponos. Nama ni stid od Allahova propisa. I nama ni stid da mi pokažemo, mi smo muslimani, sestra, ne moj, da se stiš od tvoje mahrama. Ti si ponosna. Ja sjetim jedna kod nas. Čim je ostavila njezin hijab komplet nikab. Rekla Allah mi od taj dan osjetim kad hodam na cesta da sam princeza. Vidite kako Allah nju dadne neki sreća u njezin srca. To je nešto koje samo osjeti mu'min. Koje ne može opisati samo mu'min koji tako kaže imam toliko radost. Pa treći stvari koji dadni nama, koji E, uloga Ramazanu izgradne naš umet, to je odgoj. Odgoj! Pa hajde da gledamo kako ćemo odgojati umet koji će nositi teret. Umet koji će se premeti za borba. I borba davno ne bila kao sad. Sad mi udara mi od daleko. A prije bila sablija, mora budi jedan mrtav. Koji će nositi ovo? Ovo je teret, draga braća. Neće ni jedan uspjeti da bude pravi muđahid i da bude pravi, pravi čvrsta na lavom put, da ne uspije o Ramazan kako treba. Da bude sposoban stvarno da nosi emanat ovo umet. A mi kažemo sad Ramazan odgaja u nas i ja sam izbrao sedam stvari. Ima još, ali ja sam izbrao sedam stvari. Prvi stvari koji odgaja od nas Ramazan privatanija odma kompletno za Allahove naraženje bez rasprava. Bez da znamo šta je mudrost od toga. Ja sam vjerio Allaha i poslanika kad dobim naraženje kad je hoću. Hoću odma. Allah zna zašto. Pa Allah voli od njegov rob da privata odma njegova naraženja bez dvomlije. A vidite ove stvari, može Allah nam pokazati njegov mudrost od neke propise A možda sakri, a mi ne znamo, a većina propisi za to. Samo mi kažemo, sami'na wa ata'na, slušamo, pokoravamo se. Ali u svake stvari, Allah subhanahu wa ta'ala objasni nama kako da treba da ponaša muslimani kada sluša naređenja. Kaže, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim kada Allah i poslanika njegov nešto nare odredi onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenja postupu. Pre to je u surat Al-Ahzab 36. Pa draga moje braća, Mi smijemo reći što mi postimo u mjesec Ramazan, što mi postimo u Šabanu to je, to je pitanja, ne smijemo. A što mi postimo recimo od, od, od, od, od sabah do akšam? A što otkop kafara u, u Ramazan, koji učini odnos u dan Ramazan sa ženom, mora da posti 60 dana ne prekida. Što ne 30, što ne 20, ne smijemo tako reći, braće. Cilj od odgajanja Ramazan za nas, to je kako da prihvatamo i pokoravamo Allaha, subhanu wa ta'ala. Njegova propisa a ne samo prihvatamo jezikom njegov od srca. Znači musliman u drugi godina u Šaban bila kako sam rekao, četiri stvari, pa hoće oni prehvati ili neće. Mora ići da spomenem još jedan ajet, da kada mu'mini slušaju Allahu narađenje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ wa yusallimu taslima kada čuješ naređenje Allaha neće imati ništa u srca i tako mi gospodara tvoga oni neće biti vjernici dok za sudiju o sporivam sporu, sporovima međusobni tebi ne prihvati i da onda zbog presuda tvoje o dušama svojim nemalu tegoba ne osjeti i dok se sa svim ne pokori. A ja kažem, draga braćo, a to je nešto ma, veoma važno, puno među nama koji puno priča, a falimo dosta odgoju Allahi. Pa hoće da mi, da mi osjetim da, hoće da vam kaže da vas čeka teški stanje. Vi ste tek o početak, draga braćo čeka vama možda iskušenje, čeka vama dosta naređenja koji će mora da, da, da prihvatate. To je stanje musliman, mora da, da, da, da, da, da mi živimo naša vjera. Pa mora da mi razumijemo kako da nastavimo dalje. Jer neće nastaviti dalje osim koji ima dobra priprema. Dobra priprema i manjski priprema. Možda će, ne daj Boži, Može, idi u zadvor. Kako će ponađati žena? muž, imat nekim, treba da kreni na džihad na Allahovom put. Čim on kreni na Allahovom put, žena ima uloga velika. Da odgaja djeca, da čuva vjera. Ma to je svi zadatak. Ni samo, ni samo postimo vraćan. To je početak neki iskućenja da mi ni jedimo, ne pijemo, nemo odnosa. A mora će biti jedan period ne zbog posta, zbog ostanja da nema će šta jest, da nema će šta piti da nemaš gdje spavat, da nema tvoj muž koji je najviši koji tebi voli, nema uz tebi, kako će ponašati? Hoće li basimo djeca na, hoće basimo djeca na cesta kako je radila neki? Ili kad postoji čovjek kao invalida, tako je stanje u, u Bosni je bio dosta ranjeni. Čovjek ne nije, ne sposoban sad da radi. Kako će ponašati žena prema njemu? Ili obrnut? Kako dvoje Eh, stanja prima dvoje žena i djeca, mora da nosiš njihov terit, mora da ih hraniš i odgojiš, da budi pravi muslimani, to je terit koji ti nosiš. Zašto? Jer to je jedna ćelija, od, kao jedna cigla od, od naš umet, koju mora svaki od nas nosi svoj zadatak i nastavi dalje. Pa mora, braća draga, da mi iskoristimo vremena za imanijski priprema. Zapamtite ovaj. I mi imamo pravimo nešto kod nas jedna praksa koja je lijepa puno u naša džamija. Pravimo jedan kao kampu u džamija tri dana samo. Zovimo omladina. Pa mi učimo za omladina tri dana sve ibadet. Post, prijamo lejl. Kako da postupi jedan drugi na praksa. Jer mi bez praksa, mi nismo učili u naša, u naša kuća, u naš roditelj islamski bonton, islamski odgoj. A koji će uopće zameniti? Naša stari brač, šahedi brač. Pa mi pravimo svaki, recimo, koliko mjesec? Tri dana, pet dana. A mi učimo u ovi dana kako da mi jedimo svašta. Ne može, pa ti sad učio dvoje kuća da moraš, ne znam, teletina i suhu mezu i šta je znam, ne ti šest nešto, nešto skromno. Ili možda nešto da budiš gladan. Pa ti nam uči da nemaš ništa ispred tebi stanu kao hrana. I ponačaš da kako prihvataš naređenje dvoje emira, jer ima neki koji vodi ovaj kamp, razumijeti. Pa učiš neki, neki novi osobina koji mora da prihvataš. I uči stvari, pa ja naručim braća, da praviti neki kampovi koji ima islamski sistem, da mi učimo kroz toga islamski ahlak i učimo post, i učimo ibadat, učimo nafila. Ne znam, imam još vreme ili nije, hajde, da imam još tema, imam još koliko, imam još mogu nastaviti ili halas tako, dragi hajro, samo piše, a, a može nastaviti još. Druge stvari koji odgaja u nas Ramazan, odgaja za nas da mi imamo kontrola na naša potreba. Birađi Buharija i Muslim, da je poslanik s.a.v. rekao jedan hadis koji je sadržano i ima, ko, ima puno sadržano, koliko kratakar ima dosta, hajra, koji meni dadni garant za šta ima u usta, a šta između noga, e, ja njemu garant, između noga to je garant. Garant je njemu džennet. Šta znači? Koji meni dadni garant u usta šta je da, ni, da ide halal, da čuva jezik, da čuva njegov sid na mjestu od harama, da ne učini zinalu kod stavu firullah, ja njemu dači garant džennet. A to je nešto važno, puno draga plaća. Pa mi u Ramazan, u dan Ramazan, mi ne jedimo, ne pijemo, nemamo odnos sa ženom, razumijeti. Ovo stvari koje je dozvoljena mimo Ramazana. Pa kad učiš o Ramazana da zabraniš stvari koje je dozvoljena mimo Ramazana, ti ćeš biti od dana koji nije Ramazan, imaš mogućnost da zabraniš na sebi stvari koje je stvarno zabranjena. Razumijete, draga braćo? koji čovjek koji u Ramazan ima dobra obuka, da čuva svoj jezik, da čuva njegov polni organ, da, ču, da, da, da čuva eh, hrana i, i, i piće da njegov dan Ramazan, da ne pi, on, on će imati mogućnost u godina ili mjesec poslije Ramazan da zabrani za sebi stvari koje Allah zabrani. To je isto velika obuka. Isto to je priprema za sebi mnoge stvari, draga braća da znate isto, o borba nije bilo hrano. Kad vidiš bitka na Tebuk, razumijeti, ashab su bili puno vremena i nemaju hrano. Svaki dan jedi par hurma i možda jedna hurma. Pustinja u, u Saudijska Arabija, vi znati kako, to je glad i žed, i isparina, znati koliko temperatura u, u, u pustinja tamo, kod vas kad bude 40, vi hoćete da pokriti. Tamo će biti možda 60, 70 i možda više od toga. A bitka na Hrajbar bio veliki iskušenje. Ljudi nemaju hrana pa su zakladni magaraci. A kada postanik sa salam vidio šta se radi, oni već kuhaju. Pa je rekao, bacite ti to je zabranjeno. A šta su rekli ashab? Ma to je nužda, mora da mi jedimo, mi smo gladni, svi su bacili. A to je velike iskušenje koje mi učimo, kako ćemo ponačati od takav stanja, o škola post. Znači, u dan lahkoća kao sad, mora da učimo dobro, mora da odgajamo sebi dobro, jer koji će biti čvrst sad, bit će čvrst od dana kad bude teškoća. Čak dolazila vrijeme na ashab, i ne samo ashab, dolazi vrijeme u doba umara, da budi ljudi na borba na Allahovom putu mjeseci, čak godinama, nisu vraćali ni ova kuće. Kako islam proširio tamo gdje ima Iran i Afganistan, u mjestu tamo pod naziv koji učio u oko Perzija, tamo bio bitka na Tostor, tamo ashab i muslimani su bili okružili Perzija 18 mjesec, znači godina i pol. Godina i pol čovjek daleko od svoje djeca, njegova žena, a tada ne bio mobitel da zove žena, hoće ja ti posalamim žena, numa, daj mi djeca da priča, nemaju to, draga braću. A borba ne samo ne sidi u neki hotel, to je borba na pustinja, okruženja. Znači, i šta traži od nas ovi, ovi stvari, to je treba veliki priprema. Još nešto odgaja u nas Ramazan. Poruka naša poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, za omladina. se Osmar ibn Affan, a rekao Boži poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, o omladina, koji ima mogućnost za ženetba, nek se ženi. Ako je nema, nek se posti. Jer to je njemu štiti ovo poruka za omladina koji živi kod vas, pogotovo imati veliki haos sad ubitanja žena. Pa nek posti, brat. Ako hoće istu posti da djeruje na tebi, kad bude iftar nemoj puno, tako jediš. Treba da, da, da, da ne toliko razumiješ da djeruje na tebi post. Pa prema tome razumijemo se da post dobar lijek za omladina a od Allahov milosti, milosti da samo bio uvezan samo mjesec za Ramazan, ne još dva ili tri mjeseca. Ali propisan post od cijelo godina, pa propisan da postiš ponedeljak ili četvrtak, ili oba zajedno, postiš dan, deseti dan u Ašura, u, Muharram, i deveti dan u Muharram, e, dan Arafa, e, tri dana bili dana u svaki mjesec, 13, 14, 15. Šest dana od šavala koji je mjesec koji je iza Ramazana. Znači, musliman u toku godina uči post i uči da ima kontrola na svoja potreba. Tri stvari koje uči za nas Ramazan, koje odgaja u nas, da čovjek ima kontrola na njegov živac. A to je ništo važno. To je, imaš kontrola na tvoj živac, da ne brzo ljutit. A to je da kažem za sebi i za sve braće. Čovjek koji brzoblit, koji punu, ima ljutnja, brzo ima neki, razumijeti, a, reakcija, to je, neće biti valija da gradi naš umet. Bilaži Buharija i muslim od Abu Hurajrata radijallahu anhu rekao, kad budi dan post, šta ne smijeti da imati odnos sa ženom, ne smije da ga lami učiniš, ne smije da ponašaš kao džahil. Pa ako neko tebi psuji, odnosno ili grdi, ili tebi posvađa, ni kaže, ja sam postač, ja sam postač, dva puta. Pa post uči za nas da čuvamo naš jezik, da imamo kontrola na sebi, na naša živac, da kad ima neki hoće nas razljuti, da budim strpljiv, a ne uzvrać odmah srž da prema njemu, njegov ponašam, ponašam sa opraštanja prema drugima. Ovo svi pravilna, ovi svi stvari mora da učimo u Ramazanu. Čak učiju za nas, ne samo u Ramazanu, da mi lijepo imamo odnos prema naša zdravljenici koji od Allahov ne prijeti. Ako već je naša rukama, mora da ponašamo sa njima dobro. Jesu su zdravljenici. Čak Allah nam pokazao da, da, da, da od svojstva mu'mini koji ulazi u džennet, rekao u suratim insanu, o jutajmuna ta'ana, على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا to žennetlije. Oni hrani hrana za i ali miskinan, miskin koji je siromašan, miskinan vajetiman koji je sirotan, wa asira koji je zarobljen od kafira. Vidi kako ljepota Islama. Četiri, uči za nas post i gradi u nas da budemo limni, da budemo marhamatlija, da platimo sadaka. Bilaži Buharija i Muslim od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallam bio najplemeniti. A najbolji vidiš njega u Ramazana. Vidit kako naša miljenika Muhammada sallallahu alaihi sallam bio veliki plemenit. A najbolji kad vidiš njega u Ramazana. Znači, Ramazan odgaja nas da ne budemo škrti. Učimo škola post da mi platimo i dadnimo miskini, odnosno fakir, fukara, a čeka mu nagrada tamo. A ko je hrani postaće u Ramazan, ima ista nagrada. Razumijete, draga praća. Pa vidiš li lijepota u Ramazana. Sve zovu jedan drugi na iftar. To je nešto tako od srca. E, ne samo bogatač, i miskini, fukara. Zovu isto jedan drugi. Koliko ima, koliko fala Bogu. A ne uči samo da, da, da, da bude primjeti samo bogatač, nego isto siromašan, uči nešto o Ramazan da bude plemenit. Kako? Vitr. Sadakatul fitr. O dan koji je prije Bajram, Ramazanski Bajram, sve dužni da plati sadakatul fitr, ali koliko od njegov mogućnost. Ima neki koji je dadni nešto koji je skup, hoće dadni krah, hoće dadni hurma, hoće dadni riža, hoće dadni sve. Razumijeti? Koliko ni i hoće dadni više, hvala Bogu, nikad nikad dadni. Razumijeti? Znači, uči za plemeni, uči za, za, za bogatač i siromašni kako da bude primjenit. Pet, osjećaj da smo jedan umet i da su mu'mini su braće. To je veliki odgoj za nas. Vidiš koliko uči za nas da mi postimo u jedan dan. Svi musliman, Bosna, Afrika, Evropa, Azija, svi musliman kad gledaš satalijski, svi kad sve skupi o haramu, svi jedu zajedno, svi na akšam iftari isti propis, sve na sabah prekeni hrana i sve, sve postač, koji vladar, koji obični insan, koji žen, žene, šta je sve usiti, isti osjećaj da smo jedan umat. Bez obzira različi u jezik, u, u, u običaj, ali to je uči za nas. Još vidiš u Ramazan poveći rodbinski veza i posjeta jedan drugi, i, i iftarimo jedan drugi dobročinstvo prema roditelj. Još taravija namaz. Ti vidiš nešto lijepo, kako skupi muslimani, da, da, da, veliki broj klanio zajedni, veliki umat koji skupi na Allahov ibadat, da skupi na Allahov pokornost, to je jaka umma. Jak umat koji će, ako Bog da dobije pobjeda, neće porađati nikad, samo nek nosimo Allah propis izvršimo kako on biti zadovoljan. Šest, Ramazan uči za nas takvalog. I kad vidiš Allah govor u surat Al-Bahra, ja ejuha alladhina amanu, kutiba alaikum sijamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, propisan vam post kako propisan na narod koji prije vas, da budite bogobojazni. Riječ je bogobojaznost i šta znači? Uvijek mi kažemo takvaluk, takvaluk, bogobojaznost, šta znači da ti imaš strah i gustovanja prema Allah, odvoji tajni i javni. Da ti zvršiš što je Allah tebe naredio, a odariš od Allah što je Allah tebi zabranio. Da Allah kad tebi posmatra ili gleda, da, da, da, da, da nađe tebi kako on hoći. Da ti osjetiš tako da Allah tebi gleda. Koji stvori tvoje oči, on tebi gleda koju stvorio dvoj uši, on tebi čuje. Kad budiš od dvoj kuća sam, ispred tebi hrana i piće i što ja znam, ti kažeš Allah mi ne gleda. E ja sam postač. Razumijete? Kad vratiš od dvoje postla, umoran, ne moraš, hoćeš da spavaš, a čuješ azan od ikindija, kažeš ne, idim od džamija da klanijam džamaat u mesjid. Kad neko tebi iznervira, provocira, e ti si postač, ti imaš kontrol, e ja sam učio, ja sam imu pri imanijski priprema, dragi bratuće, ja zgubim post, ja sam postač, ja sam post, to je tako alog, draga braćo. Tako alog da ti pripremiš tvoj sad prije spavanja, ne samo da probudiš o sabah namaz, ma da dosta od nas nije se probudi o sabah namaz. Međutim, tako alog, nađiš ovaj brat koji zna da Allah u zadnji trećina noć silazi na prvi nebo. I kaže, o, koji hoći milost. O, koji hoći da ja oprašam za njega. Razumjeti, reci, ja sam. Pa on pripremi njegov sat da se probudi. O zadnji trećina noć, prije sabah, reci mu jedan sat, da klanija ispred Allah, da plaći za Allah, da se želi kod Allaha njegova problema, njegova, šta ja znam, nemogu, ne, nemoć, nemoćnost, da se želi ima dosta problema. Da se želi njegov umet, da moje Allah daj pobjeda za naš umet koliko ima uponivljenja. Gdje se ti ljudi? Ti ljudi koji imaju imanski priprema o noći, planinač, o dan postač, ponašaju kakav treba, to su nosače anama. To su pravi vjernici koji će nositi sljedeći teret. Hajdi za maštirati braća kad naš umat imaju takav stanje. To je ako Bog da ima velike hajra, inša Allah. Ramazan to je veliki hajra, veliki sajam za dobra djera, da mi izgradimo sam sebi. Ramazan, draga braća, za pokajanja, nek se kajimo Allah, želšanu, i vratimo, a molim Allah, subhanahu ta'ala, da oprosti nama i vama, da budi ovoj govor dokaz za nas, ne protiv nas. Allahumma amin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته